究竟乜嘢係潛意識？人有冇靈魂㗎？社會上咁多奇形怪狀嘅狀況，催眠、多重人格、鬼上身、援交、夢境，係咪有得解釋嘅呢？啲人話已經係科學同埋靈性結合嘅時代，心理學家又點樣睇啊？我係安靜，逢星期日中午十二點到兩點， 我喺城寨練心術入邊話俾你哋知。好，咁啊，大家好，咁今日咧，大家見到咧，咁就我有一個好珍貴嘅一個嘉賓啊，咁啊就係呢一位，呢一位唔係我嘉賓嚟嘅，呢一位係我誒特別聘請嘅一個翻譯員。 我今日嘅嘉賓係淡定哥啦，咁啊隔離係佢爸爸啦，Eddie 啦，我哋嘅 Eddie Sir 啦，咁樣佢哋都係我哋嘅好朋友啦。咁今日咧點解要請淡定哥上嚟咧？咁啊佢好特別嘅，咁其實我見過佢咧就好幾次嘅，你阿爸俾我吔飯咁啊，我要食雞肉咁係樣。佢呢句係叫我俾啲雞肉佢食嘅。佢俾雞肉佢食係嘛？係啊，好中意食雞肉啊，好乖佢，真係咧誒，久如其名咧，係十分淡定嘅，即係佢去到任何地方啦。咁啊，或者阿淡 定，你介紹一下你自己先啦。阿爸爸做翻譯啊，嗯係啊， 我幫佢講啦。係啦，咁啊，佢其實係誒二零一三年嘅啦，係去到咁嗰時就有啲網友咧，係咁啊擺咗佢張相上去啲受咗傷嘅樣嚟嘅，係係啊，跟住咁啊話佢喺東涌流浪緊啦，咁隻係眼就受咗傷啦，哈哈咁然之後就即係擔心佢會繼續惡化落去，哦咁，所以我見到有啲相啊，係嘛？係啊，咁可以都 show 一 show 俾大家望下嗰度咁啊，依張係啱啱救咗佢 上車嗰時，嚇係因為我哋開咗架車仔入去接佢出嚟咁哦樣，咁就其實你見佢本身同佢個名一樣啦，都真係淡定嘅，係啊好定啊我覺得係因為呢個真係受咗傷咁，但係佢都笑住咁肯跟住我哋上車啦。嚇咁佢上咗車之後，其實都 OK 嘅，佢好似好開心咁周圍望啊咁樣。哦，但係佢唔痛嘅咩隻眼？我哋估佢應該已經係過咗去痛嗰個階段，係係啊，因為已經即係有啲乾咗咁樣，係係係係啊，咁所以佢就 問我攞雞肉食啦。係你可以俾，你可以一路都俾啲嘢佢食嘅。係啦係啊，咁咧，所以我哋就即係救咗上去車之後，就同佢嚇誒去咗睇醫生啦。哈哈哈啊，咁佢去到睇醫生，呢張相就即刻冇咗個笑樣。係啊嗯，就睇醫生唔開心啦，係嘛？係啦，咁呢個咧就係嗰個睇醫生等緊，因為聽到裏邊有好多狗狗喺度叫噶嘛診 哦所，所以即刻佢都就會有反應嘅。係啊，所以佢即刻就收埋咗個笑容，嚇有少少冇咁開心，有啲緊張嘅樣。佢嗰陣時好似係咪細隻好多啊？係啊，其實幾大隻啊？嗰陣時估幾歲啊佢應該係歲零嘅。歲零左右。係啦，咁但係誒初頭以為佢已經差唔多咁上下大嘅，係咁但係見佢原來越嚟越大隻，有冇諗過佢係咁大隻㗎？誒、都 差唔多啦，大過本來少少啦。嚇但係因為其實我自己另外有隻大啲嘅，係同埋我再大啲睇嘅狗。 係啊，同埋我睇我另外有個朋友隻狗咧係，由細細隻用翻嚟睇住佢大個淡定，啊所以我而家就覺得佢唔算好大隻。我對我嚟講佢就好大隻，因為我隻貓都係咁大隻啫，我已經覺得佢好大隻㗎啦，好阻頂添㗎都。係啊，出到街其實有啲人都話：哇，咁大隻狗！係啊係啊不過其實見慣狗又覺得佢不過佢好未算純嘅感覺咧，係。嗯。我想問淡定而家咧係個職業係啲咩嚟㗎？佢職業係一隻動物輔助治療犬， 乜嘢叫做動物輔助治療犬咧？即係同嗰啲導盲犬嗰啲 friend 嚟嘅。誒、大家都係有幫人嘅誒係 嘅責任喺上邊啦，係啊，咁就導盲犬就帶啲視障朋友避開一啲障礙物啦。係咁動物輔助治療犬就係主要同一個動物輔助治療師啦，或者一個係即係誒即係你領導員啦啦，可以咁講啦，係啦。佢呢個係叫我哋攞嘢食嘅，咁我唔係會俾佢住嘅。咁咧，佢就同我哋出去做一啲服務，咁我哋可能設計咗啲內容啦，咁、透過佢可能係對一啲誒、服務對象會有一啲幫助啊，哦或者改善一啲 問題咁樣嘅咯。笑啊佢，係佢好鬼好鬼 Q 嘅喎，真係係啊，打喊路添，係啊眼瞓。佢而家諗緊有咩計可以問到我哋攞嘢食。 咁跟住咁，其實你哋會服務嘅對象係啲咩人㗎？咁都好廣嘅，因為其實動物輔助介入呢樣嘢係就唔使話即係次次都係治療嘅。係咁有時我哋可能係做啲宣傳教育啊，嚇去啲學校講下講座，咁可能啲對象就係啲學生仔啊，或者係一啲機構咁樣啦。嚇咁有時咧出去就做一啲比較上係誒深入啲嘅，可能係教人哋關於狗嘅知識嗰啲咧，咁就係讀誒個對象係比較同狗 有關誒關係嘅人嚟，咁就唔係一般嘅學生咁樣。咁如果去到動物輔助治療，就可能係一啲唔同年紀有需要幫助嘅，可能係精神上啊、肢體上啊，或者情緒上都要受幫助嘅對象咁樣咯。哦，咁但係咧，誒、其實好少咧喺香港聽到咧有動物輔助治療，即係譬如話， 咁佢同動物醫生，我哋有時平時聽到嗰啲咧有冇分別㗎？其實都差唔多嘅，大家都係做緊一啲去誒、呃啊服務人嘅，透過佢哋嘅拍檔，然之後咧就啊去服務人嘅。係咁但係即係純粹名稱上有啲唔同啦。咁、我哋想係一個平等啲嘅 level 咁嘅去感覺，咁所以我哋叫我哋會叫佢哋做動物大使咁樣咯。係係啦，咁就唔會特別誒、呃有啲咩好名稱上嘅嘢俾佢咁樣。啊係啦，佢開始唔耐煩係啦啦，。佢想去街玩啦已經。 咁跟住咧，我都想知道咧，其實譬如話係佢誒而家香港有幾多呢啲咁樣嘅動物係會做輔助治療？即係除咗狗狗之外啦，仲有冇其他種類㗎？誒、其實都有幾個類似嘅機構嘅，係咁有啲佢哋會有貓貓啦，哈咁有啲都會有可能誒兔仔啊咁嗰啲都見嘅，哦 咁、有啲小動物。咁但係因為我哋個組織就大概兩年多啲啦，嗯咁同埋我哋就覺得係誒、狗狗我哋會熟悉啲佢嘅誒習性同埋技巧，係咁所以我哋而家全 team 人就大概三十零 pair。 pair 啊嚇，即即係狗狗係連埋人同主人，嘅哦係啦，我哋翻譯員嚟噶嘛，係咁係啦， OK 咁啊有三十 pair 左右啦，啊咁就誒會出去做一啲唔同嘅服務，咁有啲唔同特徵或者特性嘅狗狗會做啲唔同嘅嘢咯。例如咧，就大家都可能想知道喎。咁譬如淡定啦，呢啲你好明顯去 餵食啦，已經係係啦，一路不斷問我哋攞嘢食，咁但係佢又唔會話誒犀利到好多技術啊技巧上嘅表演即係佢要嗰啲嘅。撲你啊，或者係佢要誒誒誒打關鬥啊、跳火圈啊，咁佢我哋佢嘅擅長就係坐喺度，佢俾你係咁係㗎摸咁樣嚇。佢佢嘅技巧唔多嘅啫，係譬如話即係 hand。 hand 係啦，hand 咁跟住可能 five 咁樣，即係呢啲簡簡單單嘅動作啦。係佢都係問你攞嘢食嘅，係啊。咁我哋有時叫佢做完嘢食少少，等佢開心下有啲獎勵嘅。嘅，係啦啊， 好啦，咁啊唔會太多，我會教壞佢。咁就係佢好靜態嘅，唔會話有好多動作嘅。咁可能有啲狗狗會可能學嘢多啲啦，咁可能會識轉圈啊，誒跳過啲腳啊，捐下誒捐過隻腳啊咁嗰啲。咁可能佢識多啲嘢嘅，我哋就會安排多啲唔同其他嘅誒一啲啊治療嘅目的啦，可能係活動下啲手腳啊咁嗰啲咯。啊，咁其實咧，誒， 譬如話你如果帶淡定出去嘅話咧，咁佢要做啲乜嘢㗎？嗯， 誒、其實我哋好多時唔會 focus 都喺只狗度要去做嘢嘅，哦咁、可能佢喺度，可能入帶出一啲話題啦，咁啊、幫個服務對象可能有啲反思啊，係或者感受下啦。咁係舉例，譬如話誒、淡定本身佢有誒、少少過往嘅經歷啦，阿里啊係啊，OK，有另外一隻狗狗行過係啊，阿里係啊，咁可能淡定有啲經歷啦，係咁我哋可能會同啲服務對象都分享下，其啊實身體上邊有少少唔同嘅問題，咁有時可能有啲正面嘅啲嘅 態度啦，你見到其嗯實淡定咁過往都受過少少傷害，有啲係疾病，咁而家即係好翻咗，或者係隻眼已經醫治咗啦咁樣。其實佢成隻眼係拎走咗㗎，係嘛？係啊，其實佢啊頭先有啲相未睇晒喎，嗯，咁啊哦呢個都有 呢張。佢連拎走咗，佢就連翻呢個可以誒、呃麻煩阿 Len 可以 show show 俾聽眾望一望咧，就係嗰張相係見到佢應該拎走咗做完手術嘅樣係嘛？係啦，呢、個就係做完手術啦，咁、見到佢連埋咗隻眼嘅。係係。咁呢個佢戴住個頭罩咁喺個診所度休息緊，哦係啦、咁都係因為佢呢個 做完手術咁定嘅態度，同埋個生活質素都 OK 嘅，佢覺得自己，咁所以好多誒嗰度嘅醫生啦同姑娘都係即係叫咗佢好淡定喎，咁就攞咗佢名，佢個淡定個名就係咁樣嚟。哦，跟住就有錢剩係嘛？係啊， 咁所以有時就用佢呢個背景啦，同翻啲服務對象講，其實即係有好多嘢誒、呃、經過咗、經歷咗，然之後你消化咗啦，咁、你可以繼續向前行啦。係咁你都見到啊，淡定而家都其實好開心啦，尤其是有雞肉嗰時笑晒啦。係咯係咯，好簡單 嘅喎，我覺得佢都真係咁嚇。係咯，所以就即係同啲對象講都簡簡單單嘅生活，你可能過往有啲唔開心嘅嘢，咁你消化咗佢，咁就繼續行咯。其實佢哋會當佢見到淡定咁樣樣啦，譬如話，因為佢個傷口好明顯嘅，即係譬如話咧，我第一次見到佢咧，我都覺得係有啲嘅誒好特別啊，覺得佢，即係會有啲嘅震驚，哦，佢真係好有，因為咧。 阿 Eddie 咧就好好咧，就係咧佢完全唔會同佢遮住嘅，係、有一啲人咧，譬如話，如果你隻眼受咗傷，佢就會同你戴個眼眼罩、海盜嗰啲咁樣樣，特登遮住佢噶嘛。你係咪特登咁樣等佢嗰個傷口好，即係或者係呢一個嘅狀況好自然咁樣展現俾人哋睇， 定係點樣嘅？其實就即係好正常一樣嘢，咁受咗傷，咁你有個傷口埋咗，咁喺度唔需要特別遮掩嘅。係嚇咁有啲人可能就覺得誒，有啲會幫佢安翻隻耳眼上去。咁其實視乎翻個主人啦。其實講真都係個主人自己覺得舒服就最好啦。係咁但係我嚟講，我就覺得誒唔裝都唔大問題，同埋遮裝咗對隻狗狗又唔會特別好有幫助。咁加上其實你話其他貓同狗見到佢多隻眼少隻眼，其實 其他狗同貓唔會歧視佢嘅。我覺得呢係啊個位重要嘅喎，即係正等於咧，我哋人一樣咧，我哋往往咧就係好避忌自己受傷嘅地方啊。嗯無論係我哋心上面受傷嘅地方啦，或者係身體受傷嘅地方啦，總係要遮遮掩掩嗯啦，又或者係要想去收埋啦。誒唔好咁袒露露地咁樣展現於人前啦。但係喺動物嘅世界咧，我哋見到嗰個真相，其實動物眼中咧，佢根本唔會介意對方係咪 少咗一隻眼。有冇跛到，或者係個樣係點樣樣？呢、個係 我會覺得係誒、都好多時俾我哋人類啊嚇有啲唔同嘅反思咯。係啊，同埋如果你而家即係互聯網咁發達咧，你上網係揾下啲誒貓貓狗狗，可能得三隻腳啊，甚至乎兩隻腳，你見佢哋玩嗰時一樣成班一齊係跑得好快，好開心咁玩，嗯又唔會即係歧視佢，唔中意同佢玩嘅喎，係啊照樣蝦佢一嘅，樣有或者佢照樣蝦人嘅喎。係啊係啊，就係有時佢哋會跑得快過人哋都唔奇添係啊係啊係係啊，有啲都見到嚇。係啊咁其實阿淡定同其他嘅狗狗啊、貓貓相處係點 樣樣咧？誒、 我自己屋企啦，我而家伊薩那就有三隻狗狗同兩隻貓啦。三隻都咁大隻嘅，誒、有一隻就細啲，係隻老嘅八哥嚟嘅。係咁又係即係有啲寵物店過往誒，佢、話有皮膚病賣唔到俾人，咁、想唔要，咁就我咁啱時機緣巧合，我就收養咗佢咁。係咁所以另外就嗰只都係收養嘅只洛威拿，係好都幾大隻下嘅，嚇大隻個淡定四分一到啦，哇，咁好大隻，都都 大嘅。真係我真係唔敢養咁大隻，我覺得佢大隻過我，會嘅捉都捉佢唔住，真係大佬。企起身同你差唔多高。係咯，真係咯。咁就，但係你話佢同其他動物相處又唔會因為隻眼有咩特別咯，嗯反而我覺得可能佢嘅經歷就係佢都流浪過啦，嗯咁、變咗佢對某啲新識嘅狗會好有戒心嘅。係係啦，咁譬如啱啱嚟到呢度見到一隻未見過嘅狗狗係，佢都會做咗少少動作，發出咗少少聲，係叫係大家唔好咁埋啊咁。哦咁呢個係會感覺到佢過往可能 喺街同其他動物會有啲摩擦過，嗯咁佢會保護自己，但係佢又唔會去到惡嗰個地步咯。係咁甚至乎有啲狗初頭係可能好誒、有避忌嘅，熟咗之後其實佢會玩到好癲嘅，可以嗯係嘛？係啊， OK 嚇，即係佢都會中意玩嘅。係啊。嚇，咁佢誒其實而譬如你啱啱執佢翻嚟嗰陣時，你見到佢隻眼咁樣啦，你嗰陣時嘅感覺係點㗎？ 誒、其實我啱啱但係點解會舊叫你去捉，唔係叫其他人嘅？哦，其實嗰個就真係同我嘅生活有啲關係。係因為我本身就唔係好多出去社交應酬嗰啲嘅，嗯即係我中意匿隱青嚟嘅埋做嘢，都咪幾隱中隱咧隱佬嚟。咁呢個隱佬嚟，咁咧就因為嗰時啱啱近乎農曆新年嘅，咁係我記得年卅晚前後嗰啲嚟。係咁有人就擺咗個淡定受傷個 post 上去誒社交群組啦。嗯咁跟住就誒好多人都 係話要救佢要救佢，咁但係就可能大家忙住辦年貨嗰啲，咁就冇人真係幫到手嗰剎那。咁咁啱我就即係見到，咁就後尾諗一諗，咁問下有間相熟嘅診所，誒、會唔會有機會可以呢幾日會幫到佢？咁佢都話 OK 拎嚟啦咁樣。咁跟住就誒、即係 confirm 咗有地方可以醫佢。係咁跟住就約咗嗰個原 本 post 文個人啦。咁、然之後就約埋餵開流浪狗嗰個姐姐，因為佢嗰度有個姐姐餵開啲流浪狗。係咁比較熟悉呢一群幾時會出嚟。哦咁我哋就哦，搞即係佢哋係一群群流浪狗咁出嚟㗎。 有嘅，因為其實東涌都有一啲流浪狗喺度嘅，係咁但係就即係冇騷擾人冇成，咁但係有啲人都唔係幾好咯，聽講都有啲人喺嗰度毒狗咁樣， 係啦、咁誒、所以你都唔係好明啲人點解會咁樣做，即係殺貓啊、殺狗啊嗰啲咁樣。係啊，有啲就心理上有啲需要輔導下啦，咁、係啊但係係啊有啲就可能過往有啲經歷，覺得啲貓狗整傷過佢，唔中意佢都聽過，嗯係啊、 咁所以當時就約咗個姐姐啦，咁夾啱時間我哋就都 OK 算易嘅，冇比平時捉其他就易捉好多。係嚇，佢又本身又真係見我哋唔冇惡意咧係，都好易接觸到佢。係啊咁，有啲係好難捉噶嘛，佢爭走噶嘛。好難嘅，因為我我已經唔係話好落力出去救流浪狗嗰啲義工嚇，我有啲朋友好犀利，即係成日出去匿埋匿埋喺草叢嗰啲樹葉遮住自己咁嗰啲咧，啊好多呢啲好犀利嘅義工係，所以我我完誇張全㗎佢哋。我完全比唔到嗰啲犀利 嘅，所以係係啦，我就純粹係出去見到佢咁咁啱係易救到佢，我我就會救咗佢上車咁係樣，咁所以一個機緣巧合嚟嘅。咁嗰陣時你救佢嗰陣時咧，係誒你已經諗住收養佢啊，定係冇諗過收養佢，諗住幫住佢一輪，然之後揾人，即係可能有善心人再收養佢咁樣㗎？誒、其實 心底裏最深處就預咗揾唔到人要收養嘅，因為你救親狗都預咗噶啦。哦咁、但係面浸就想有人收養嘅，因為嗰剎那我自己都多過而家嗰時，我差唔多好似有唔計佢嗰時，我自己屋企好似有四四隻定五隻狗嘅嗰剎那，係啊，因為嗰時我有兩隻諾威嘅，係係啊多過而家 OK 都係救翻嚟。 O K，係啊，咁所以就初頭救嗰時就預咗揾唔到人都會養嘅，咁但係就盡力都想揾人養佢咁樣，係啦。 O K，咁跟住就 legal,誒、結果係都可能都揾唔到人啦，或者係根本冇揾到啦。誒、有擺個上網揾啦，咁係但係咁啱新年通通常啲人都唔會無端端新年會養多隻狗啊領養，哦所以就都過咗大半個月，去到月尾幾個禮拜後，咁我都費事阻住診所個位，係咁所以就我接咗佢翻我屋企先。 OK 咁我都諗住誒，如果佢同我啲屋企啲動物，因為仲有貓噶嘛，我唔知佢對貓點，咁所以就佢同我屋企啲動物冇嘢嘅，咁我都可以養一排先咯咁樣係。咁跟 住就好似好多暫養家庭咁啦，有時係暫暫下就可能你自己養咗佢。就自己養咗啦係嚇啦。咁你幾時開始咧帶佢出嚟做服務，同埋點解你會覺得佢適合做服務咧？即係譬如話誒、因為我都養貓啦，我又覺得我隻貓真係冇呢種天分嘅嚇，好坦白。佢佢佢識啊，佢匿埋喺屋企享受啊嘛會。咁咁誒、呃可能都會關我自己過往少少背景事。咁因為我係其實喺救佢之前，我都接觸開唔同啲動物嘅服務。咁佢、就一三 年係誒、呃救佢嘅啦。係咁其實另外有個會就係做導盲犬嘅。咁一一年嗰時，佢哋啱啱成立嗰時，我都即係有份參與一啲核心啲嘅義工服務。係係係係咁，所以當時都透過個機構認識咗好多導盲犬嘅嘢。 OK 咁而導盲犬亦都係透過動物去幫人。嚇嚇嚇，咁誒、呃因為其實接觸導盲犬之前都聽過呢啲動物輔助治療嘅嘢㗎啦。咁、但係你話咁第一身感受咧，就導盲犬嗰度感受好多。誒、因為導盲犬係帶啲視障朋友 上去去想去嘅地方，係啊係啊係。要受過訓練嘅嗰條路徑。我都見過㗎，即係咧，譬如我有次搭地鐵咧，嗯咁啱有隻導盲犬喺度嘅，咁佢都好乖下㗎喎係啊，即係佢嗰陣時應該係誒訓練緊導盲犬，嗯因為有個有個女仔咁樣樣咧嚇，咁誒。誒、上地鐵咁就叫佢就叫佢坐坐定定嗯啦，佢、就真係好定咁坐咗喺，仲要係坐喺嗰個地鐵 嗰啲車廂咧，嗰啲凳嘅下邊嘅喎，嗯係佢哋哇好鬼醒嘅喎，我講笑，係啊。完全唔騷擾人嘅喎。因為佢哋本身血統就特別優良啲係嘅，因為導盲犬佢過往起碼七代嘅親戚七都係代啊因為狗嘅一代係細短過人好多嘅，係係啦 OK 咁所以係可能係幾年啊嘅事咁係樣。咁佢可能七代以內附近嘅親戚咧都要同導盲犬有啲關係嘅血統嘅。點樣為之有關即係可能係？即係要係做做過導盲犬啦。誒、可能係誒、訓練做導盲犬嘅家庭嗰啲 狗狗啦，或者係可能繁殖做過嗰啲種犬啊咁嗰啲啦，哦係啦、即係如果佢有訓練過，咁佢嘅血統生出嚟嗰啲會乖啲嘅。誒，因為其實國際間有一個組織咧，係 專係誒、集合晒所有全世界有訓練導盲犬嘅組織。係咁 join 咗之後，佢哋有個聯盟咁樣咧，就會有一個繁殖嘅網絡嘅。係咁就會將佢哋優良嘅血統繼續傳落去咯。哦咁、因為佢哋嘅性情可能比我哋而家做動物輔助服務嘅仲要更加穩定啊嘛。咁、所以就亦都唔想佢哋好多遺傳病嘅嘢。咁所以係因為你唔想服務個視障朋友服務幾年就話只狗狗唔舒服。咁係啊，所以咁好慘啊！佢哋又好傷心咧，跟你好耐好多年噶嘛。 係啊，咁所以佢就盡量減低呢啲問題嘅情況下，就會有一個誒、網 網絡係做繁殖導盲犬嘅咁樣，佢哋係會互相交換咁樣，咁所以佢哋個血統性情同健康相對會特別靚咁樣咯。佢哋通常係邊一種類嘅狗㗎？誒、國際間就有用誒、舊啲有用狼狗啦，有誒而家就有金毛尋回犬啊、拉布拉多啊。哦，我阿里嗰啲都係，不過佢係比較，佢其實佢都算乖嗰啲嚟嘅，即係我覺得佢見到陌生人最多吠嘅啫，咁但係又唔會有其他嘢咁樣嚇。導盲犬可能連見陌生人吠呢樣 嘢都冇埋咁啫。係啊係啊係係啊啊係，因為佢喺啲誒路中間行咁樣樣係啊。，咁誒、最主要呢幾樣咯。不過香港暫時最主要就係拉布拉多，因為金毛尋回犬長毛咧，咁係可能打理上同埋天氣上會哦較較為冇咁適合香港。香港亦都係咯，嗬。係啊，咁所以就拉布拉多同埋就易啲打理咯，佢短毛啲咁樣，係啊。哈哈咁譬如話，咁啊呢個係導盲犬啦，嗯導盲犬嘅訓練要幾耐時間左右㗎？導盲犬佢有幾個階段嘅，咁第一個階段可能叫誒、 呃寄養家庭嘅係訓練，咁嗰個其實簡單叫社會化，咁係令到只 B B 多啲接觸社會上嘅嘢，咁就好簡單嘅訓練嚟嘅啫。咁、但係就都好重要嘅，因為係如果唔係第日個視障朋友用緊，嚇去到街市見到啲嘢，去到超級市場見到啲嘢，佢好好奇咁唔得噶嘛， 咁所以自哦，即係要等細佢習慣出街，係啦，去唔同嘅地方見唔同嘅嘢咁聞下啲唔樣。同味啊，聽下啲唔同聲啊咁樣咯。哦，OK，同小朋友係一樣嘅，係。係啊，社會化訓練啲規矩嘅係，OK，嘢。咁呢度就即係一年半載到啦。咁睇翻只狗狗同埋個訓練師嘅決定啦。咁如果呢度 OK 合格嘅，就會經過另外一個階段，就係真係一個導盲犬嘅訓練咁樣啦係。咁就會開始學多啲真係導盲犬嘅指令啦。係即係可能誒揾啲嘢啊，轉咩 彎啊，上落樓梯啊咁嗰啲之類咯。咁跟住呢度誒都視乎狗狗啦，咁都係有啲即係一年或者更長，有時就短啲都唔奇，係啦。你可以相關嘅嘢，第日有機會訪問導盲犬嗰邊。咁另外即係我都可以簡單講下啦，係係咁我唔想講晒人哋講嘅嘢。係啊係啊咁嚇，理解。跟住咧，誒、即係訓練完呢、一個誒、學導盲犬嘅技巧之後咧，係就會最尾有個配對嘅階段嘅。 哦配對就係話一隻合格嘅導盲犬，嗯經過個訓練師，訓練師自己都蒙住眼考過隻狗狗試合格啦，哦咁、 OK 就可以試下俾誒、配翻俾一個視障朋友用。 OK 咁佢就會根據個視障朋友嘅性格喜好啦，係同埋隻狗狗都有性格嘅。係有啲狗狗中意行得快、行得慢咁嗰啲哦體型大細，咁呢個都會哦盡量配合即係相。睇嗰啲 friend 嚟嘅。係啦，不過今次係人同呢個狗狗拍檔哦嘅，OK，I 嘅 see 配合，嚇咁就如果你 配合啲步伐啦，因為可能有啲朋友中意行慢噶嘛，有係啲朋友中意行快，係咁你唔可以配隻唔啱步伐嘅狗俾佢。係咁呢啲啊訓練師就會好專業咁樣評核翻之後就啊再試下啊呢兩個啱啦，就再試下大家一齊做一個共同訓練。誒試下教個視障朋友同呢只狗一齊生活啊，行下街睇下夾唔夾。咁呢個大概可能一個月前後咁樣咯。 OK 咁跟住佢可以覺得合格，啊訓練師就會俾佢畢業， 咁、嗯就會有啲正式嘅證書，咁證明呢只狗狗係呢個人嘅，哦人同狗都有證書嘅。咁你如果 OK 即係有時可能你唔會話立亂拖住只狗話係導盲犬，咁即係真係有需要證明嘅時，都會有啲證書睇到嘅，有張卡仔咁樣嘅。 係其實已經非常之詳細啦。係可以再長啲嘅，其實佢哋講就係嘛？我覺得咁跟住咧，誒，譬如話你對導盲犬嗰邊你有認識啦，嗯咁跟住又點樣令到阿淡定哥會出咗嚟出咗嚟撈咁樣樣咧？其實導盲犬嗰度呢個工作嗰度就有少少即係感覺到佢好幫到人啦。係咁但係反而你最嗰陣時喺導幫到人盲犬嗰度做啲乜嘢㗎？誒、學過下好簡單嘅，即係點樣為之訓練佢哋啊？即係你去學做訓練員嘅。 誒冇專登學，但係就學過相關嘅知識。咁因 OK 為當時啱啱算成立，咁好多嘢都係一個初型咁，大家摸索緊。咁所以都即係誒學咗啲啲知識啦。咁又係當然冇而家嗰啲咁專業喺外國訓練翻嚟。咁亦都誒學咗一段時間係誒蒙住眼行路嘅，因為要感受翻視障朋友佢哋聽到啲乜啊咁樣。咁嗰度都有少少經歷嘅，其實都可以叉開少少講咧啊，都想嗰啲歧視嘅問題。嚇都可以講下，係啊我都覺得嚇。誒，因為我試過一次咧，蒙住眼咁啊，喺個即係 一個視障機構附近學緊行啦。咁我哋揸住嗰啲手杖，係咁我行喺條路嘅中間咧，行得唔好啊嘛。跟住咧，忽然間有個婆婆好誠心咁鬧我，好大聲，誠心地鬧好誠你心地鬧我。係你睇唔到嘢就唔好喺度阻住晒啦，做咩戴眼罩啫？你除咗眼罩你都睇唔到噶啦咁。哇，好難受喎！佢唔知我學緊啊，佢以為我係視障朋友係咪咁。但係其實 如果我係視障嗰個人，我更加難受啦。所以呢一下其實令到我感覺咗好多嘢咯。係係啊，我諗緊，哇！如果真係除咗眼就睇唔到嘅，我聽完你呢句嘢，我會唔開心幾耐呢？ 嚇咁、可能有啲視障朋友已經克服咗啦，咁但係我係未克服嘅階段。哇！你咁樣講，哇！我真係好 hurt 嘅喎咁樣。係咯咁所以我就更加覺得啊，都即係都需要有能力嘅，有幫下唔同人啦。咁同埋都希望社會上減低呢個歧視。咁、 但係導盲犬呢樣嘢都好好喎，因為透過導盲犬，其實我見香港而家對視障朋友嘅誒、歧視係低咗好多。係啊係啊係啊，即係好似係咧，忽然之間因為導盲犬嘅出現咧，令到人哋 alert 咗，嗯即係 aware 咗視障朋友喺我哋社會上面嘅數量。嗯原來咧係同埋佢哋嘅存在啊，原來其實都唔少噶。當係啊譬如話誒、我都係啦，譬如誒。 呢兩年啦嚇，咁亦都係都都圍繞咗咧喺街嗰度咧，或者係譬如話喺學校也好、大學也好啦，喺社區也好啦，喺誒唔同嘅機構也好啦，原來咧都覺都有視障嘅人士喺度嘅喎，而平時咧好似唔係好懷疑佢哋存在咯。因為而家我哋就比較上講緊即係共融社會咧。係舊陣時你會發覺戴副好黑嘅眼鏡，跟住揸住一支我哋嗰時好難聽叫佢盲公竹嘅嘢。係係咁但係而家好多視障朋友咧，你會唔覺佢 係嘅，佢會唔專登戴副眼鏡。係啊係啊係啊，係啊唔似嘅其實係啊有時都嚇。同埋有時佢哋啲手杖亦都唔會話好特別，可能係成支白色，我哋而家叫佢白手杖。咁、有時可能有少少間就代表唔同嘅誒、疾病咁樣啦。哦係㗎，嚇，咁呢個我都即係記唔有分㗎晒。佢有分嘅，哦佢哋有啲可能睇支手杖會誒講埋佢可能連誒嘢都聽唔到嘅咁樣，咁等人可能會有少少識別咁樣，係啊，咁呢個我就已經唔記得明白邊種識打邊種識，咁但係就睇個手杖會分到啲，係咁而佢哋亦都唔中意人哋咁標籤 佢，所以我哋係認識嗰班其實誒、我係做完呢個義工之後咧，先、發覺佢哋嘅能力咧有時仲高過我哋㗎。係即係我例如咧，有個視障朋友，你諗住同佢一齊行，你諗住就住佢行啦。咁我哋有啲叫領路法，咁我哋可能俾隻手去捉住咁一齊行。係啊係啊我都記得。咁你諗住慢慢行噶嘛？係嗱，我我有試過幾次有視障朋友捉住我行， 一啲你行快啲啦，到尾啊，擁住我行。係嘛係？OK。跟住佢哋好犀利嘅，落樓梯佢已經記得幾多級，幾時到底。係咁嗰啲我話誒，喂，仲有兩級，唔使你講啊，我熟過你咁。 係即係好正喎跟住發覺佢哋冇我哋想象中覺得自佢哋自己話睇唔到嘢，好好有問題啊，或者佢行路好需要幫助，其實完全你唔覺得佢有問題。都係啊！我都有少少想分享你講到呢度咧，因為我誒、呃之前咧都係專幫視障嘅人咧嘅、朋友去做一啲嘅義工嘅嚇，咁、就我嗰陣時係紅係紅十字會嗰邊啦嚇，咁、就誒、呃做啲誒心理支援啦，亦都係可能同下佢哋有啲嘅活動咁樣啦，誒、而且好大量係老人家啦， 其實係。我我我令我好大嘅感觸就係咧，我好記得嗰陣時我都仲初出茅廬嚇，咁啊都未完全學晒，即係而家嗰啲嘅嘅心理治療嘅 skills 啦。去到咧，我好震撼嘅就係我發覺佢哋已經睇唔到嘢啦，係咪？誒啲仔女啊，或者係冇屋企人咯嚇。但係咧，我哋上到去去探訪嘅時候咧，佢哋係啊好開心嘅見到我哋嚇。然之後咧係我發覺佢活得比我快樂啊！ 即係當年啊嚇，當年我未識開假試嘅時候，點解會咁樣咧？即係覺得我覺得好震撼，而呢一下亦都係叮咗我，就覺得啊，其實快樂呢一樣嘢或者幸福呢一樣嘢並唔係我哋健全與唔健全呢一樣嘢相關咯，而係一種心態，而唔係一種身體嘅狀況咯。 嚇咁、所以其實誒、呃、學你話齋啦，即係我哋都有學過點樣去拖佢哋行路咧，佢真係睬鬼你都傻啊！係啊，你做乜事要拖住我咁？我自己識行啊咁樣。同埋我好記得誒、呃之前我哋誒誒翻學啦，都有一位同學啦，咁、我都係一個視障人士啦係。哇！佢係我覺得佢係極度聰明㗎。係啊嚇、即係唔好睇小佢，因為咧誒，佢、要係有咁，佢仲要成日唔係成日準時翻學上堂嘅喎， 佢有時遲到嘅喎，篤爆佢係篤爆佢，但係佢好犀利嘅，即係譬如話佢可以咧，佢部機咧就係、誒、可以 read 到一啲嘅誒嗯文件文件㗎嘛嚇，咁佢、一去到誒誒話俾佢聽邊一個 page 咧，佢就佢話我係我一路睇緊睇緊睇緊，然之後譬如話我哋可能已經係嗰堂上到去第十四個 PowerPoint，佢前面嗰啲已經讀睇晒㗎啦，跟住佢會記得咯，哇真係〜 黐線，即係佢哋可能誒、呃由於可能視障咁樣嘅關係啦，佢哋、會訓練到咧係佢哋個腦袋可能都特別靈活記憶力好集中嘅佢哋做嘢，好集中嘅，係啦，好正嘅一個朋友嚟噶。咁嚟到呢一度咧，我哋先休息一下，咁啊等阿阿咦阿淡定唔知佢，我揾翻佢先，轉頭翻嚟嚇。